บุ๊กทูแปดสิบสามฮัจิจูซันอดีตการสามคาโกเคซันโทรศัพท์電話するดิฉันโทรศัพท์แล้ว電話した ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมาずっと電話していたถาม質問するดิฉันถามแล้ว質問したดิฉันได้ถามเสมอいつも質問したเล่า คาตารุดิฉันเล่าแล้วคาตาตะดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้วโอฮすべてを語っเเรียนมานาบุดิฉันเรียนแล้วมานันดะดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย 一晩中勉強した。ทำงาน働く。ดิฉันทำงานแล้ว働いた。ดิฉันทำงานทั้งวันเลย一日中働いた。รับประทาน ทาน食べる ดิฉันทานแล้ว食べたดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว料理を全部食べた